Ne yapayım aşkım sana Kadın gururlu ve erkek umutluydu belki de O öyle mutluydu Güzel sırma saçlarının kokusunu taşıyan tokat Hala bileyim de Topladım ben seni çiçek bahçesinden Korkarım gider mi diye Sordum herkese güzelliğini tarifi yok Mahvediyor beni Beklerim tamam da neredesin gel artık Anlamam ki başka kızlardan Hayır yok ki bana Papatyaları kıskandırır güzelliğin Öyle derin bakma sevgilim Kader bağlamıştı belki de Sonumuz aynıydı senin yolun hep mi farklı O günkü şarap ve dudaklarının tadını özledim Ne yapayım aşığım sana İyi ki artık bittim Gel kokun birikti Her ihtimalini sevdiğim yaşandı bitti her gecemde hayalin bile beni mest ediyor Kalbim durma koş diyor Tatlı belam benim güller misin yeniden bana Ne yapayım aşığım sana Tamam kötü biri olabilirim demi ama sevebilirim seni hem de deli gibi Sen unutmaya çalıştın ben çıkaramadım aklımdan o güzel gözlerini istesem de çıkmaz aklından Hayalin odamdan Ne yapayım aşığım sana Dokun papatyalara nispet yaparcasına Son kalan fotoğraflarda Ezberimde gözlerin varken istemem şey başka Ne yapayım aşığım sana Na na na na na na na na na napimaşım sana Napimaşım sana Napimaşım sana Napimaşım sana Napimaşım sana